для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Да 90стагоддзя з дня нараджэння Владзіміра Караткевіча. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Уладзіміра Караткевіча, Чорны замак альшанскі, Чытае артыст Олег Вінярскі. тут і вынік ускрыцця дзве агнястрэльныя раны грудной клеткі трохі зверху ўніз справа налево нічога сабе манько і галавы ад левай скроні у гору і куля ў чэрапе першая рана мог яшчэ нават і 20 хвілін жыць другая адразу б страціў прытомнасць і вось что такое гэтая клятая магія агульнай прадузятасці агульнай думкі агульнага пераканання агульнага памылковага погляду халера б іхняй матары Лекар робіць выснову, што не выключае самагубства. Ну першы стрэл ясна, нават тыповы для самагубца ў сэнсе кірунку кулі. Але каб яшчэ ўмудрыўся пісталлет перакласці ў левую руку ды другі раз. Гэта так жа рэдка, як у самурая, калі робіць харакірый два ці тры выпадкі за ўсю гісторыю Японіі, што ўзразаў жывот не толькі злева направа ці як там, але і знізу у гору. Не, нешта не так. А тут тэлеграма, што служачы фірмы такой і такой, змахляры ў два разы на оптавых пастаўках тавару, лічы 5000 злотых у кішэні, і спачатку ліпеня мінулага года прысвоіў яшчэ тры тысячи, як на той час вялізныя грошы. Вось калі па-сялянску лічыць, то гэта 4 тысячи пудоў жыта, 100 дужа хорошых і 80 элітных чыстапародных кароў, 40 вельмі добрых коней, кормных кабаноў, пудоў на 10-80 пойных цялят узростам у месяц 500 з гакам, дамоў з мезанінам, у такім гарадку як слонім штукі 45 Ну а калі быць моднікам то 400 пар сама найлепшых пантофляў самых модных самых дарагіх хай бы сабе хаця і кракадзілавай скуры А калі мець крыху спрыту, то падчас крызісу і пасля яго, падпаліўшы застрахаваную хату, а страхоўка да крызісу 100 злотых каштавала, можна было на тыя страхавыя грошы дзве хаты пабудаваць, лепшыя, часам нават каменныя. Ага, што ж, гэта ты, думаю, хлопча, не пакутаваў за лішнее, аж да прывідаў сумленнем, як махлярыў, а тут табе толькі жыць, смажаны гусі самі ў рот падаюць, а ты раптам каяцца пачаў. Ды не трэба было баяцца, бо сплацілі сваякі ўсю суму, аб чым самагубца уцёкшы не ведаў. А чаго тады на іх чэрствасць спасылаецца? фотокарткі разаслалі. Тётка высоцкага сказала, што напэўна, ідэнтыфікаваць пляменніка не можа, даўно бачыла. Мілая патрыархальнасць сямейных адносін, але цалкам можа быць, бо і тып на фото і пляменнічак абодва шчарбатыя, няма двух пярэдніх зубоў. <laughs> Цалкам як у мудрай нашай казцы, калі мядзведь адцяпаў аднаму нашаму суайчынніку галаву, а суседзі задумаліся, ці была ў таго галава, ці не. І ўрэшце вырашылі звярнуцца да жонкі безгаловага. Адказ той быў дакладна такі, як у цёткі. Раніцай, калі капусту сёрбаў, то барадзёнка цяляпалася, А ці была галава, ці не? Ой, не прыпомню. І яшчэ прызнала гэтая мондрая дама куртку лесніка, якую пляменнік з нейкага капрызу часам насіў. Выклікалі яе асабіста. Вынік не лепшы. Бадай, што ён, але вельмі змяніўся. Асобныя прыкметы былі. І зноў прыйшлося тлумачыць, што гэта такое. Ну як жа узрадавалася след па выдаленні апендыкса. Паглядзелі: Ёсць шнар цэлых 12 сантыметраў даўжыні. Яна ўжо хацела ісці, але тут мне нібы тюкнула. А калі яму выдалілі адросток? Ну добра не ведаю, але год сем, восемь назад. А з якога часу гэты шнар гэта я да лекара. Но труп нават на лёдзе пачаў пакрысе. Цяжка, каб з дакладнасцю, але здаецца, што год год гэтаму шнару так, і не болей як два. Ды не, даўней было, абурылася цётачка. Яшчэ у лясной школе вучыўся. Трэба будзе помышковать по лесництвах и лесничевках откладно дальшан, подумал я. Ды на некоторый час и забылся на это. А меж тым графичная экспертыза дала категоричное заключение. Записка написана рукою Крыштофа. Высоцкага. не падумаў, што гэта, уласна кажучы, не мае аніякага значэння. Дык вось, і нявеста высоцкага, нейкая Антасевіч апазнала на фатаграфіі жаніха. Словам, адначасова і тупік. Не выйсці, гледзячы, хто чаго хацеў ад следства. І вось тут я і перадаў справу у рукі віцэ-пракуратара Рышарда мыслоўскага. Не таму, што баяўся цяжкасцей, а таму, што хацеў ягоднай перамогі, хацеў, каб ён цвёрда стаў на свой шлях. Абодва мы унутрана былі перакананыя, што гэта не метад іуды, але метад кайна, не самазабойства, а забойства, і што забойца сам высоцкі. Назавіце гэта інтуіцыяй плодам вялікага вопыту і назіранняў, але я быў упэўнены. Ён таксама. І няма, як кажуць прычыны тлумачыць чаму заставаліся пытанні, на якія мы не маглі адказаць. Хто быў забіты, Чаму перапрануўся у вопратку крыштофа, як быў заваблены у гэтыя нетры. А тут яшчэ папаўзлі чуткі, што забойство адбылося на глебе палітыкі, язык без костак, а палітыку тады і, на жаль, не толькі тады шукалі ва ўсім, трэба было спяшацца. Кожны наступны акт, сапраўды учынены ў імя палітыкі, мог зрынуць з месца лавіны. Мы не ведалі, што праз нейкія паўгода Польшчы будзе не да палітычных паляванняў за вядзьмаркамі і ведзьмакамі, а адзінае, што ёй будзе важліва, гэта не менш не больш як права дыхаць і ўвогуле жыць. Антасевіч, праўда, прызналася яшчэ, што пасварылася з жаніхом дні за два да смерці таго. Ён расказаў ёй пра грошы, яна патрабавала іх вярнуць фірме, а ён не хацеў, і больш з ім не бачылася. А паколькі няма чаго святому месцу стаяць пустым, то завяла яна сабе ўжо і новага рыцара. І вось што азначае перасаліць, нагрувасціць больш, чым трэба яўных і ускосных доказаў, больш, чым іх магло быць прыбегла панна антасевич у камісарят и кажа ліст ад крыштофа а ў лісце словы што калі атрымаеш гэты ліст мяне ўжо не будзе ў жывых мне не шкада пакінуць зямлю і цябе шчасця а штэмпель нашай пошты на 5 дзён пасля самагубства на пазнейшы. А штэмпель адпраўлення такі невыразны, што невядома адкуль дасланы ліст з кракава, гдыні, навагрудка або яшчэ аднекуль. А здымак на вуліцы. І недзе я тую вуліцу бачыў, і здаецца мне, што ў варшаве і ці не кракаўскае гэта прадмесце, і ці, ці не рог гэта касцёла свёнтэго кшыжа і ці не пашукаць недзе ў раёне свентакшышскай дзе-небудзь на новым свеце або на крулеўскай фотамайстэрні дзе тое фота зроблена запытанне і адказ ёсць такі вулічны фатограф ёсць фатаграфія, што аперыруе ў гэтым раёне горада і змяшчаецца яна якраз на крулеўскай. І фотку вышэй памянёнага пана аддалі друкаваць праз два дні пасля ягонага самагубства, а наступнага дня ён сам зайшоў за ёю, як кажуць повін жыцця. Ясна, что живее, ясна амаль с полной полностью, что гэта ён зрабіў тады ў лесе, тое паршыўства. Thank you. І тут хада падзей, гэткае павольнае, раптам сарвалася на шалёны намёт. Галопам прыбягае ўкладзенскі камісарыят Пан Антасевіч і кажа, што ішла са сваім новым па замкавай вуліцы, выйшлі ёю да мяне і, здаецца, бачыла Крыштофа. Ён, юкнуў у натоўп і што цяпер ён яе ножом ці яшчэ нечым залатвіць як у славутай песні чтыры мілі за варшаву той самай што зараз уваходзіць у залаты фонд рэпертуару спевака ярэмы стэмпкоўскага но ну, Абклалі яе дом, устанавілі назіранне над раёнам І ўжо праз два дні функцыянеры паліцыі перастрэлі яго ў пад'ездзе дома. На кладніцы, дзе жыло былое каханне. Невядома, ці сапраўды яно не ржавее, ці павінна было змоўкнуць. Спыталі: « Ці не высоцкі? Не. Я Юлян Сай, і метрыку адпаведную паказвае, але не скандаліў, калі яго пасадзілі ў кошык для радыскі і адправілі, куды трэба. І вось тут я падумаў, што метрыкай карыстаюцца пераважна на вёсцы, што шукаць між іншым трэба, і ў леснічоўках. І ўжо ў сёмай з іх жыла сям'я па прозвішчы Сай. І нічога там пра забойства не чулі, а сын іх не Сай з'ехаў, каб паступаць у школу на ляснічага. І вось тут закруцілася кола. і паказанні саяў, бацькі і дзвюх дачок і паказанні сваякоў высоцкага і пазней вочныя стаўкі. Усё пайшло ў ход, а карціна злачынства зрабілася такой яснай, як быццам я яго назіраў ад пачатку, до самого конца. Ну, спачатку біяграфію. Біяграфія звычайная, Э, выслухали яе суддзёю следчым і віцэ-пракуратарам і не здзівіліся. Байструк. А бацькі не памятаў, дый да матка яго, відаць, не ведала. Таму прозвішча матчына. Пасля і маці паехала кудысь, ці не на працу у баварыю вербавалі тады, а яго двухгадовага кінула бабцы сваёй маці. Праз десять год тая памерла, і падлетак перайшоў на руки цёткі малодшай сястры маці. Тая настаўніца, муж яе таксама, і яна за хлопца старэйшая толькі на 10 год. І словам з тых, пра якіх кажуць, пробы ставіць няма дзе. Вучыўся хлопец і нават розум і здольнасці паказваў не абы якія, але вучыўся няроўна. А тут яшчэ родная тётка дапамагла. Да адкрыла яму 15гадоваму усе, якія сама ведала таямніцы амура. Словам зрабіла з няўстойлівай асобы, ды яшчэ і не асобы пакуль што матэрыял наскончанага закаранелага нягодніка. Дядечка нешта падазрае. Дядзечка пляменнічка і сабрата выпіхвае ў лясную школу у белай падляске. Той канчае нават з поспехам на службе ў дзяржаўных лясах, А пасля калейдаскоп, жаніцьба на ўдаве, продажа гаспадаркі, пераезд у варшаву. Абкраў маладую да ніткі і ўцёк спаймалі, далі 8 месяцаў. Добрыя людзі часам гадамі чакаюць дарэмна, а нягодніку, як заўсёды амністыя тут жа подваліла. Прыказка гэтая наша непрыстойная, але багатаму чорт і у кашу валіць, а беднаму і ў поліўку лье. Словам, дзе і так густа, то каб яшчэ гусцей было. На волі уладкаваўся практыкантам у ляснічага хмялевіча, амаль адразу выпараецца разам з грашыма, асабістым пасведчаннем і пісталетам. Вось яна адкуль віцца пачала нітка замшанскай трагедыі. Зноў кладна. Тут і пазнаёміўся з Антасевіч. Антасевіч. Што ж, хлопцу 28, ёй 19, прыстойны, ясна ж, не жанаты, коміваяжор, але ж не так складана і якар кінуць скажем у фірме ян пліцкай сын лясная фірма і ён знаходка лес ведае знаёмствы у лп лясы паньствове ёсць ледзь не да вуліцы вавельскай 54, дзе дырэкцыя галоўная, прынамсі так кажа, спец і падыхце і па тэрпентынарнях і па дыстылярнях жывіцы. Ён табе і кнігі весці, Інкасатар знаходка і толькі расце давер, расце і махлярства, я шуканства. Ну тут падрабязнасці не патрэбны, тонкое было крутельство, так и накрутил он себе восемь тысяч злотых. Ну, и тут чамусь открылся Антасевичуне. Тая, каб вернул, и он у Аниякую посварылися. И тады он звял один прыглядаўся да розных месц, куды можна было б укласці капітал, а тым часам раз'язджаў на велосипедзе у мундзіры палясоўшчыка прыблізна у шматкутніку августоў, Беласток, Навагрудак, Альшаны, Ліда. Кладна, вядома, мінаў. Thank you замшаны і леснічоўка у цёмным бары. Стары Андрон Шай, старэйшая дачка Гата, сын Юлян, ды малодшая доня Ганна. Зайшоў папіць, ды начаваць застаўся. Ну, а дзе начлег, там у нас і вячэра знайшлася і бутэлька. Знайшлася пад яе і добрая бяседа. Ой, даверлівасць гэтая наша простата. Горш яны за любое крымінальны, за кожнае нават дзяржаўнае злачынства. Стары быў старой школы, калі ад палясоўшчыка толькі і патрабавалася, што веданне, лесу, на участку, ды сумленнасць. А новыя часы патрабавалі яшчэ і сякой такой асветы. І палясоўшчык за светаю выдаўся ім асобай прыблізна таго самага гатунку, што ў нашым коле доктор Ганоры скаў за сарбоны або лаўрат нобелеўскай прэміі ў галіне кібернетыкі разгаварыліся па душах. Андрон паскардзіўся, што яго наследны прынц не ўспадкуе пасля яго ляснога каралеўства замшанскага, што адзіны цяпер спосаб вывесці дзяцей у людзі, уратаваць іх ад галечы, даць ім асвету або хаця б патрэбную спецыяльнасць. І вось і хацеў бы Юлян у палясоўшчыкі, але грошы ўзяць дзе дзе заручыцца падтрымкай. Ясна, што нейкі з горада заўсёды мае перавагу над вясковым, тым болей над лясным чалавекам. І чуў многа і чытаў, і нават хай сабе без ахвоты бачыў, хаця можа, І дурнейшы за таго вясковага, як амаль кожны пародзісты сабака, дурнейшы за дварнягу, і куды больш не прыстасаваны да жыцця. А можа, і я дапамагу, сказаў Крыштоф. Я скончыў вышэйшую лясную школу у цешыне. Знаёмствы у лясніцтве засталіся. сябры вы слухали старонкі рамана ўладзіміра караткевіча чорны замак альшанскі выканаўца артыст олег вінярскі